Sura kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Kur'anu. Sura El Fatiha Sura koja je nazvana El Kur'anul Azim, veličanstveni Kur'an. Ova sura u sebi sadrži značenja na koja nam ukazuje ostatak Kur'an Kerima. Pominje se u predajama od Hasan al-Basri da sve objavljene knjige koje su sišle prije Kur'ana da njihova značenja i poruke sadrži Kur'an a da ono što sadrži Kur'an sadrži sura El Fatiha a da ono što sadrži sura El Fatiha sadrži jedan ajet u njoj a to je iyyake na'budu wa iyyake nasta'in samo Allahu tebi bad činimo i samo od tebe pomoć tražimo isto tako se zove ova sura es salatu namaz a što znači namaz u stvari namaz u arapskom jeziku u osnovi znači dua dova potom je namaz dobio ime namazom kod nas prevodi se kao namaz klanjanje doći u arapskom jeziku es salatu znači dova što znači da je srž i suština namaza šta? dova, obraćanje Allahu da baraka wa ta'ala. A dova, to je srž i suština ibadeta. A ibadet je srž i suština onoga zbog čega smo došli na ovaj svijet. Pa je to sve jedno uz drugo povezano i zato nema, nema čega muslimana bez, bez namaza. Nema muslimana bez namaza. ako se okreneš u namazu svojim tijelom gubiš namaz pokvaren ti je namaz ali ima nešto drugo čega ljudi često nisu svjesni a to nije ovo fizičko okretanje od namaza i u namazu nego je ovo okretanje mislima kada se ti svojim mislima okreneš od Allaha te bareke i on se okrene od tebe pa budi oprezan u pogledu svoga namaza jer šeitan pokušava tu, upravo tu, da ti oduzme se vabe, da, da ti pokvari taj tvoj ibadet.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 Objavio je ovu knjigu i poslao svoga poslanika sallallahu alaihi ve sellem da bi ljude išli pravim putem i da bi uzdigao ovu vjeru nad svim drugima. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. On je taj koji je poslao svoga poslanika sa uputom. Wa dinil haq i vjerom istine li uzhirahu ale dini kulli da bi je uzdigao nad svim drugim vjerama i zato uzvišen je Allah tebareke ve ta'ala kako uzdiže ovu vjeru i kako je obećao da će pomoći svoga poslanika isto tako pomoći će i sve one koji budu na tome ispravnome putu onako kako Allah tebareke ve ta'ala traži i zahtjeva jedna sura u Kur'anu koju uzvišeni Tebareke wa ta'ala posebno odabrao i učinio je da bude fatihom ili početkom njegove knjige sura koja je nazvana majkom knjige sura El Fatiha koju je Allah tebareke ve taala podijelio između sebe i svojih robova sura koja nije objavljena ili kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Kur'anu. Sura koja je nazvana El Kur'anul Azim, veličanstveni Kur'an. Sura El Fatih. Sura koja nam je naređena da je učimo 17 puta obavezno svaki dan i noć u svakom našem namazu na svakom rekatu. Svaki musliman dužan je da prouči ovu suru. Po hadisu Resula sallallahu alaihi ve sellem nema namaza onaj ko ne prouči fatihu. Dakle, dužnost nam je i obaveza da je učimo. Ali, preće od toga, još na većoj dužnosti i obavezi jeste da radimo po njoj. Jer nam uzvišen je Allah te bareke ve ta'ala ne naređuje nešto da radimo po tome, a da nam to ne čini obaveznim da to isprovodimo u svome životu i po tome radimo. Tako da kao što nam je dužnost da učimo ovu suru, tako nam je dužnost da po njoj i radimo. A da bismo radili po njoj, dužnost nam je da je poznajemo šta ona znači i na šta ona upućuje i na šta ukazuje. Sura za koju Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u sahih hadisu kaže u hadisi kutsiju kojeg prenosi od Allaha te bareke ve taala qasamtu salate bayni wa bayna abdi nisfain podijelio sam namaz između sebe i svoga roba na dva dijela nisfu hali wa nisfu hali abdi pola pripada meni a pola mom robu Iza kala l'abdu, alhamdulillahi rabbil alamin. Kada čovjek kaže, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. Što znači hvala Allahu gospodaru svjetova. Allah uzvišeni kaže Hamiden je abdi. Hvali me moj rob. Kada kaže čovjek Ar-Rahman Ar-Rahim kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala Esna alejja abdi. Pohvalio me je moj rob. Kada kaže čovjek Maliki je umid vladaru sudnjega dana ili posjedniku sudnjega dana kaže Allah te bareke ve taala medjeden ya abdi veliča me i slavi ime moj moj rob u drugom rivajetu feuada ili ya abdi prepušta mi se moj rob A kada čovjek kaže ijake na'budu wa ijake nesta'in, samo tebi Allahu ibadet činimo i samo se na tebe oslanjamo, kaže Allah te bareka ve taala, haza bayni wa bayna abdi. Ovo između mene i moga roba. Wali abdi ma sa'al, i mom robu pripada ono što traži. To jeste, ovo je ugovor između mene i moga roba. Ja ću mu dati na osnovu ovoga ugovora ono što on bude tražio. Što znači da je potrebno da si svjestan toga ibadeta i što je potrebno da znaš šta on za sobom povlači i šta on od tebe kao Allahovog groba traži. Nakon toga kada čovjek kaže ihdine siratal mustaqim uputi nas pravim putem siratal ladine namte alejim putem onih koji masi podario svoje blagodati gajril magdubi alejim ne putem onih na koje se rasrdio wala dali niti putem onih koji su zalutali kaže uzvišeni Allah hada li abdi ovo pripada mome robu wali abdi ma sael ja dajem svome robu ono što traži dakle dajem mu hidajet dajem mu uputu pravim putem ovo je naj obuhvatnija naj šira sve obuhvatna dova koju čovjek može da uči da tražiš hidajet od Allaha te bareke ve taala. Hidajeta ima više vrsta. U ovom slučaju, u ovom značenju. Da te Allah te bareke ve taala učvrsti na pravom putu. Da do kraja svoga života budeš ustrajan i ispravan, da se ne pokolebaš, da ne odustaneš, da ne posustaneš, da se ne odrekneš istine i rada po njoj. Isto tako da ti Allah te bareke ve taala poveća njegovu uputu da ti poveća njegovu uputu u svemu kako u znanju tako i u tvom radu i tvojim dijelima isto tako u svim tvojim dijelima da ti Allah dadne svoju uputu u svemu što radiš i svemu što obavljaš na ovome svijetu to je taj ugovor i to je taj ajet koji se nalazi u sredini sure El Fatihi Pominje se u predajama od Hasan al Basri da sve objavljene knjige koje su sišle prije Kur'ana da njihova značenja i poruke sadrži Kur'an a da ono što sadrži Kur'an sadrži sura El Fatiha A da ono što sadrži sura El Fatiha sadrži jedan ajet u njoj, a to je Iyake na'budu wa iyake nesta'in. Samo Allahu tebi ibad činimo i samo od tebe pomoć tražimo. Zbog toga smo i stvoreni na ovome svijetu i to je taj ugovor za koji ćemo biti pitani na ahiretu. Čovjek svakodnevno na pet dnevnih namaza i na drugima uči ovu suru moramo i dužnost nam je da budemo svjesni njenih značaja i njenih poruka. Obraćaš se Allahu te barake wa ta'ala, a On ti odgovara. Šta misliš ako učiš ovu suru, a uopšte nisi svjestan šta učiš i kako učiš? Kad je proučiš, sjetiš se ili pomisliš šta ću sad učiti. Često se ne misli o značenjima u namazu. Ako se okreneš u namazu svojim tijelom, gubiš namaz, pokvaren ti je namaz. Ali ima nešto drugo čega ljudi često nisu svjesni. A to nije ovo fizičko okretanje od namaza i u namazu, nego je ovo okretanje mislima. Da misliš o nečemu drugome, a ti pred Allahom te baraka wa ta'ala. I obraćaš mu se, a ti nešto drugo misliš kada se ti svojim mislima okreneš od Allaha te bareke ve taala i on se okrene od tebe koliko si ti svjestan svoga namaza i prisutan u njemu toliko će ti biti od toga tvoga namaza i upisano kod tebe pa budi oprezan u pogledu svoga namaza jer šejtan pokušava tu upravo tu da ti oduzme sevabe da, da ti pokvari taj tvoj ibadet. Islamski učenjaci raspravljali su o tome šta je najvrijednije u namazu. Je li učenje Kur'ana ili seđda i ruku? Imaju o tome tri svoja stava i mišljenja. Doćim ono što vidimo iz prakse Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem može se zaključiti da je kiraet ili učenje u namazu najvrijedniji zikr. A seđda i ruku je najvrijednije dijelo ili radnja u namazu. Tako bi Resul Ali kada bi oduljio ili kada bi duže učio u namazu, dužu i seđdu obavljao i duže se na ruku zadržavao. Kako bi ova dva ibadeta, zikrullah spominjanje Allaha te bareke ve taala s jedne strane i s druge strane sećda i ruku kako bi bili izjednačeni. Ljudi u pogledu iyyake na'budu ve iyyake nesta'in ovoga ajeta sure Al-Fatihi dijele se na četiri vrste. Jedna vrsta koja niti Allahu ibadet čini, niti od njega pomoć traži. Ili čine ibadet, ali drugome, ali ne Allahu te baraka wa ta'ala, ili ne isključivo Allahu te baraka wa ta'ala i pouzdaju se u druge. Dakle, vrsta ljudi koji niti Allaha obožavaju, niti Allahu ibadet čine, niti se na njega oslanjaju, niti od njega pomoć traže. Druga vrsta nasuprot ovoj su potpuni mu'mini koji Allahu ibadet čine i od njega pomoć traže. A pomoć ti je potrebna od Allaha te bareke ve taala kako za ovaj ibadet tako i za sve druge tvoje radnje. I zato se kaže la haula wala kuvvete illa billah u poznatom zikru. La haula šta znači la haula? Wala kuvvete illa billah. La te haule nema promjene stanja niti radnje. Wala kuvvete niti ima snage illa billah osim uz Allaha te bareke ve taala. Ako ti Allah ne pomogne, ti prstom svojim ne možeš maknuti, ti bilo šta možeš uraditi. Niti šta možeš u svome životu pokrenuti. I šta je onda i gdje su onda riječi nekih koji kažu ja sam to sa svojih pet ili deset prstiju zaradio, ne uzubila. Dakle, ibadet Allahu tebareke ve taala i traženje pomoći u tome ibadetu Ibadet koji će te navesti na pokornost, dodatnu, još višu pokornost i na poniznost uzvišenom stvoritelju te bareke ve taala. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله to će džennetlije govoriti priznajući Allahu te bareke ve taala njegov fadl njegovu blagodat Alhamdulillahi alladhi hadana li hada. Hvala Allahu koji nas je uputio ovome. وما كنا لنهتدي i mi ne bismo bili na pravome putu osim samo sa Allahovom uputom i tražimo Allahovu te barek ve taala uput to je druga vrsta ljudi treća vrsta ljudi koji čine ibadet Allahu te barek ve taala ali ne traže od njega pomoć istiane niti se na njega oslanjaju niti su svjesni njegove odredbe niti je prihvataju Dakle, formalno obavljaju ibadete, a ne dolaze sa, sa suštinom tih ibadeta. Dakle, vidjet ćemo ih da rade ibadete u svojoj vanjštini, ali nema oslanjanja na Allaha te bareke ve ta'ala. Problem kod takvih jeste da neće imati čvrstoće u svom radu niti u strajnosti, da će kod musibeta oslabiti i popustiti, da će žaliti za onim što ih je promaklo i onim što nisu što nisu dobili od ovoga svijeta. Četvrta vrsta ljudi jeste koja se oslanja na Allaha te bareke ve taala, ali nema onoga ibadeta koji im je propisan. I to ćemo naći kod mnogih koji govore da rade u pogledu odgoja duše, ali su svoje ibadete zapostavili. Upravo u ovome se vidi potpunost jednog mu'mina koji Allahu te ve taala se pokorava i u svojoj vanjštini i u svojoj unutrašnjosti. Ljudi su se podijelili u pogledu ovoga i zato su neki otišli putem el magdubi alejhim na koje se Allah te ve taala rasrdio. Od onih koji su znali kako ibadet činiti i šta raditi, ali nisu Allahu bili pokorni u tome. Pa se uzvišeni Allah te ve taala na njih rasrdio. Kao što su na krivome putu oni koji su ebalin, koji su zalutali, koji nisu znali, a htjeli su da rade. Tako da znanje bez rada ne može, niti rad bez znanja isto tako. Pogledajmo kako nas Allah te bareke ve taala uči u prvoj objavi. Iqra bismi rabbika allazi khalaq. Uči u ime gospodara tvoga koji koji stvara. Kako se završava ova sura? wasjud rabbek završava se sura naređivanjem sežde da se Allahu te bareke ve taala čini dakle prvo je znanje a onda je ibadet Allahu te bareke ve taala od poruka mnogobrojnih koje možemo uzeti u ovoj i iz ove sure jeste čisto i čvrsto vjerovanje u Allaha te bareke ve taala Kada učimo Elhamdulillahi Rabbil Alamin, zahvaljujemo svome gospodaru, ponizni smo mu. Učimo se odmah ihlasu, učimo se odmah iskrenosti sa Allahom te barekeva ta'ala i predanosti njemu. Priznajemo njegove blagodati i ne uznosimo se pred tim blagodatima. A jedan od važnih uslova za ibadet jeste ezul, etezellul, to jeste poniznost Allahu tebareke barekeva ta'ala. Jer ibadet uz zanesenost, uz viđenje sebe velikim, ne prijema se kod Allaha te baraka wa ta'ala. I to nas uči ova sura na početku njenom. Elhamdulillah, hvala Allahu. On je taj koji upućuje. On je taj koji je posjednik svih blagodati. I zato njemu se obrati i na njega se pouzdaj. Molim Allah te baraka da nas pomogne učvrsti i uputi pravim putem. Amin. rahman, rahman. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد U ovoj suri je الله تبارك وتعالى tabaraka wa ta'ala spominje svoja onaj koji jedini zaslužuje da mu se ibadet čini onaj kome se obraćaju njegovi robovi rab gospodar pa spominje na početku prvoga ajeta u Fatihi početak čovjekov i kraj čovjekov početak čovjekov je to što kaže Rabbul Alemin gospodar svjetova to jeste onaj koji stvara onaj koji svim vlada i svim upravlja onaj u čioj ruci je sve a spominje isto tako svoje ime Allah. Onaj koji zaslužuje ibadet. A to je cilj naš i to je svrha našeg života na ovom svijetu. Pa objedinjuje početak čovjekov, a to je da nas je on stvorio i kraj čovjekova, a to je ibadet Allahu te barake ve ta'ala koji treba da bude ispunjen na ovom svijetu. Er rahman ar-Rahim Allah te barake ve ta'ala s jedne strane je gospodar i to je tevhidur rububije jednoća Allaha te bareke ve taala u njegovoj vlasti i gospodarstvu i to je od Allaha te bareke ve taala od čovjeka je ibadet prema Allahu te bareke ve taala ili Allahu te bareke ve taala a šta je ta veza između Allaha te bareke ve taala i čovjeka to je ar rahman ar rahim milostivi i samilosni koji je milostiv svakome ali je samilostan vjernicima upućuje ih pravim putem. A zatim nas podsjeća na naš kraj i završetak, a to je Maliki Jeumidin, gospodar i vladar sudnjega dana. Da ćemo se njemu vratiti i pred njim račun polagati za ono što smo radili, za ono što smo radili na ovom svijetu. Govorimo o ovome upravo zbog toga što se često kod nas dešava da se postavi pitanje kada je ova vjera kao što jeste izvorna i čista od Allaha te bareke ve taala kada je uzvišeni Allah te bareke ve taala obećao pomoć iskrenim vjernicima šta je onda sa nama i ovim što nam se dešava u našem privatnom i našem džematskom i našem ummetskom životu odgovor je da mnogi ibadeti, da su se mnogi ibadeti ostavili na formi ili sveli na formu. Da je suština tih ibadeta najčešće zapostavljena. Uči se u namazu, a ne zna se šta se uči. Ibadet se čini, a zašto se taj ibadet čini? Kako se čini taj ibadet u potpunost To je ono što treba da se čvrsto prihvatimo naših temelja i da se njima vratimo i da to bude polazna tačka i ono od čega ćemo krenuti za napredak i uspjeh na ovome i na, i na budućem svijetu.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 sallallahu alaihi ve sellem onako kako su čuli od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je učio što se tiče samih ajeta u Kur'anu Allahu poslanik ali sallallahu selam kada bi neki ajet bio objavljen pozvao bi pisare vahja bili su posebni ljudi koji su bili zaduženi pisanjem vahja pisanjem objave jer ovoj knjizi Kur'an Kerimu garantovan je opstanak i da će ga Allah dželešenuhu ovaj kitab da će ga Allah sačuvati kao što kaže uzvišeni inna nahnu nazzalna zikra wa inna lehu lehafidhun mi smo objavili zikr opomenu to jest Kur'an i inna lehu lehafidhun mi njega čuvamo dakle neprestano Allahovo te baraka vada'ala čuvanje je nad ovom knjigom pored toga što su ashabi odmah pamtili Kur'an od Allahovog poslanika ali sato selam direktno iz njegovih usta poučavao ih je iz usta u usta direktno pored toga što su pamtili Kur'an određene ajet određena ajeta i sure direktno od Allahovog poslanika ali sato selam isto to je bilo i zapisivano zapisivalo se što znači da je Allahov poslanik ali sato selam uzeo je za ove dunjalučke uzroke nisu rekli Allah uzvišeni je obećao da će čuvati sačuvati Kur'an i to je istina i završeno mi nećemo ništa tu da radimo i da se trudimo već su učinili ove dunjalučke uzroke i tako je i nama jedna velika pouka da ne treba očekivati da se nešto desi nego treba raditi, uzroke činiti, a nakon što se uzroci učine, osloniti se na uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala. I tu je razlika između mumina i drugih. Mumin, i rekli smo, da su iskreni pravi vjernici na pravome putu, seratum mustakim, pravi ispravan put na kome neva krivudanje, put ummeten vasata, put srednji, Dakle, ne ide ni u jednu krajnost, ne ide u krajnost popuštanja, pa da se ne izvršavaju propisi, niti u, ide u drugu krajnost pretjerivanja da se dodaje na te propise i da se ljudi opterećuju onim što nije što nije objavljeno. Dakle, ovo je put, srednji put. Put, pravac koji je Allah tabaraka vatala odredio i propisao. To je stanje jednog mu'mina i pogledu ovoga o čemu mi sada govorim o čemu se radi mu'min ne kaže Allah uzvišeni će riješiti naše probleme sve i prepušta svoje pitanje Allahu ne čineći uzroke zašto? jer je uzvišeni Allah te baraka ve ta'ala dao ovaj dunjaluk na uzrocima uspostavio ovaj dunjaluk je uspostavio na uzrocima. Uzročno posljedična veza postoji među stvarima. Ono gdje nema vanjskog uzroka, to su mođize. To su mođize kod Allahu i poslanika, ale ih musalatu vaselam. Nema uzroka. Kako da se mjesec raspolovi? Koji je to uzrok bio? Koji se to proces desio pa da se pa da se mjesec raspolovi. Šta se to desilo? Nemamo uzroka tu, osim onog glavnog, a to je kun fe je kun, šta Allah hoće to bude. Nije počinjeno ovim zakonima na ovome svijetu. Mumin ne traži to od Allaha jer zna da to nije njegov hak. Čak vi Allahovi poslanici rijetke su bile prilike kad su tražili mođize. Rijetke su bile prilike kad su tražili muđize. Pa kada su tražili od Allaha te baraka wa ta'ala muđize, a on im ih dao da vide ti narodi da je istina to sa čim su došli Allahovi poslanici, pa onda ti narodi nisu htjeli da vjeruju, onda su bili helač, onda su bili uništeni ti narodi. Nakon što im se istina jasno pokazala. dođim Allahovom Resulu ali i sad sam date su muđize ali ne u tome smislu da ako ne povjeruju da će biti uništeni nego dodatno ovoj najvećoj muđizi to jeste Kur'an Kerimu dodatno to pa se ihterabeti sa'atu vanšakal kamer približio se čas to jeste smaka svijeta i raspolovio se mjesec to se desilo i tako dalje, tako dalje. Mnogobrojne muđize Allahovog poslanika, ali sad se nam vidljive među ljudima i to o tome su ljudi napisali posebna dijela. Muđizatu ne bije, sallallahu alaihi sallam. Mumin, ne tražite muđize od Allaha, jer nema pravo na njih. Nešto slično što se dežava ljudima i daje, to se zove kako? Kerametima to ljudi ne traže to daje Allah tabaraka wa ta'ala neke nešto vanredno svojim pokornim robovima u času kada im je to potrebno kao podrška njima kao podrška njima a ne da on to traži i da se on time hvali i da se on, ne daj Bože što imamo priča o evlijama svakakvi da se on uzdiže nad drugim ljudima i, i da on na kraju zapravo i na početku i na kraju počne kršiti šarijatske propise to nisu djevlije ni kerameti nego su to šeitanska stanja jer po čemu se poznaje da, da, je, da je nekome što mu Allah dadne nešto vanredno neobično van prirodno po čemu ćemo znati da je keramet po njegovoj pokornosti uzvišenom Allahu Znači, ako on nepokoran, ako on džahil, ako on ne zna šarijatske propise, A dešavaju mu se čudne stvari, to su šeitanska stanja 100%, bez ikakve sumnje. Potom ćemo to, potom ćemo poznati jedno od, od drugog. Dakle, mu'min čini ove vanjske uzroke. Čini vanjske uzroke. S jedne strane, dakle, nije kao oni koji misle neka Allah to riješi, neka Allah dadne, a ti nisi ništa učinio u tome smislu i skladu je i kuranski ajit inna Allah la yugayru ma bi biqawm hatta yugayru ma bi anfusih Allah neće promijeniti situaciju jednog naroda dok se sam taj narod ne izmijeni ili situaciju u kojoj se on nalazi svoj odnos prema Allahu svome stvoritelju dok ne promijeni Allah mu neće izmijeniti situaciju drugim riječima ne očekujte čuda i muđiza da će vam sići iz neba dakle morate učiniti ove vanjske uzroke i to je nužno Ali s druge strane, i tu se mu'min odvaja, zapravo u osnovi se razlikuje od materialista. Materialisti se oslanjaju na vanjske uzroke, čine vanjske uzroke i zatim se oslanjaju na njih. Posio toliko pšenice, posio kukurza, posio to kaže, toliko će biti toliko će biti prinosa, toliko će biti toga, mora po njegovom biti neuzubila. Što jer je učinio uzroke, jer je on svojstvo Allaha te bareke ve taala pripisao čemu? Materiji. I zato se zove materialista. Obožava tu materiju. I kaže materija mijenja čovjeka i, i čini ga ovaj civilizovanijim i tako dalje, napretkom u radu svome i zato su uzeli i, i praznik za, za, taj, za taj rad, praznik rada, prvi maj i pjevali mu pjesme o tome što slave taj rad koji i hrani neuzubila Allah kaže inna Allahu warraza Allah je taj koji hrani to ne znači sjed kod kuće nemoj ništa raditi radi ali nemoj se oslanjati na te uzroke Allah je taj koji daje uzrok tako i u lijeku uzmi lijek ali nemoj se oslanjati na taj lijek nemoj misli da, da mora taj lijek biti lijekom to je razlika između mu'mina i jedne i druge krajnosti. Oni koji ne uzimaju nikako uzroke i oni koji uzimaju uzroke i oslanjaju se na njih. Ne. Mu'min uzima za uzroke ispravno kako treba i zato proučavanje ovih zakona u svijetu jeste u stvari šta? Jeste poznaje Allah te barke vata njegove veličine. Jer on je uspostavio te zakone i ovo savršenstvo koje je oko nas upoznaj te zakone, upotrijebi to, pokori se Allahu kroz njih, a u isto vrijeme na Allaha se osloni. Tako su ashabi radili. Dakle, imaju garanciju očuvanja Kur'ana, ali ali su učinili uzroke. Nisu očekivali mođizu. Činili su uzroke. S jedne strane su pamtili Kur'an, a s druge strane su ga zapisivali. I zato su bili posebni pisari koji se zovu pisari vahja koji su pisali vahj objavu koju im je Allah poslanik ali sad sam kazivao dakle ono što su čuli kako su čuli Resula ali sad sam da uči u svojim namazima i mimo namaza onim redoslijedom to su uzeli i tako su zapisali rekli smo kad je koji ajet bio objavljivan Allah poslanik ali sad sam bi rekao asabima zapišite ili pisarima vahja zapišite taj ajet iza toga ajeta ili prije toga ajeta ili u toj suri tako da su tako i zapisivali ajete iz Kur'ana jer znamo da Kur'an odjednom nije bio objavljen već u periodu od 23 godine i to je posebna jedna mođiza što se tiče sura isto tako dakle sura sure Resulullah sam redoslijedom učio i one imaju svoje značenje u tefsiru. Što znači, kad govorimo o nekoj suri, na početku određene suri, mi govorimo zašto se ta sura tu nalazi o mudrosti, što se određena sura nalazi na određenom mjestu. Zato i mi govorimo ovdje o suri El Fatiha, što se nalazi na početku Musafa. Zašto? I to mora imati svoj odgovor, zašto? Potom je i nazvana El Fatiha el fatihatu. Fetaha u arapskom jeziku znači otvoriti nešto. Od toga je nazvan feth, fethom. Feth je pobjeda. Feth je pobjeda. Allah ti otvorio da da pobjediš neprijatelj. Fatiha je dobila ime po tome što se njom otvara što se njom otvara Allahova knjiga. Zato se kaže El Fatiha, dakle poznati početak ili Fatiha tul kitab. To jeste početak kitaba i knjige. Sa, po, samo po sebi to ima svoje značenje. A to je da ova sura u sebi sadrži značenja na koja nam ukazuje ostatak Kur'an Kerima. O tome ćemo inša Allah podrobnije da progovorimo. Dakle, nije slučajno došla na ovome mjestu. Kod većine islamskih učenjaka ona se naziva Ummul Kitab. Ummul Kitab. Majka knjige. U arapskom jeziku, da se podsjetimo na to, sve što dolazi na početku ili sve što obuhvata ostale dijelove i pojedinosti naziva se umun majka nečega zato se zove Mekka kako umul kura majka svih gradova zašto se zove majka svih gradova zato što ona utiče na sve ostale zato što je odatle svjetlost vahja i objave proširila se među ljudima na čovječanstvo. Fatiha rekli smo dakle da se zove Fatihom zato što se njom počinje učiti e, Kur'an i isto tako su ashabi počeli pisanje mushafa zato što je Mushaf, zato što je Kur'an bio napisan za vrijeme Allahovog poslanika, ali sam sam na raznim pločama, na kožama, na listovima, palmi i tako dalje. Pa su sakupili nakon toga ashabi, pored onoga što su znali na pamet, sakupili su to u jednu knjigu koja se nazvala Mushaf ili Mushaf el-Imam glavni mushaf. Sakupili su to sve ovo što je bilo objavljeno za vrijeme života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od naziva od naziva koji su još spomenuti u pogledu u pogledu Fatihe spominje se da je od imena Fatihe Elhamd zahvala. Zato što se počinje sa sa zahvalom Allahu. Zapravo sa hvalom Allahu. Jer ima razlike između zahvale i i hvale. O tome ćemo inša podrobnije da progovorimo kod kuranskih riječi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala znači da nekoga hvališ zbog svojstava koja on posjeduje. Hvališ ga zbog tih svojstava. Doći im zahvala, to je da čovjeku zahvališ na nekom dobročinstvu koje je tebi učinio. Što znači hvala može biti i bez direktnog učešća u dobročinstvu prema nekom. Dakle, hvala zbog svojstava koje neko posjeduje. Ova sura se zove surom Elhamd, suratul Hamd, znači sura zahvale Allahu Tebareke wa ta'ala. Isto tako se zove ova sura Es-salatu. Namaz. A šta znači namaz u stvari? Namaz u arapskom jeziku u osnovi znači dua, dova. Potom je namaz dobio ime namazom. Kod nas prevodi se kao namaz, klanjanje. Doći u arapskom jeziku Es-salatu znači dova. Što znači da je srž i suština namaza Šta? dova obraćanja Allahu te bareke ve taala a dova to je srž i suština ibadeta a ibadet je srž i suština onoga zbog čega smo došli na ovaj svijet pa je to sve jedno uz drugo povezano i zato nema nema čega muslimana bez bez namaza nema muslimana bez namaza i o tome ćemo inshallah progovoriti u hadisu koji je sahih gdje se kaže qasamtu salate baini wa baina abdi nisfain podijelio sam namaz između sebe i moga roba kaže Allah te bareke ve taala ovo je hadis kudsi rekao ga Allahu poslanik ali sam ali prenosi od Allaha uzvišenog kaže podijelio sam namaz između sebe i svoga roba na dva dijela ovdje se misli podijelio sam fatihu i nazvana je fatiha namazom ili dovom, salatom ili dovom. A u stvari fatiha jeste, suština fatihe jeste u stvari dova Allahu te bareke ve ta'ala. U sahihu kod Tirmizije od Ebu Hureyre radijallahu anhu se prijednosi hadijes od Allahovog poslanika ali sam sam da je rekao Elhamdulillahi Rabbil Alamin Ummul Qur'an Elhamdu lillahi rabbil alemin to je dakle Fatiha to je umul Kur'an to je majka Kur'ana suština, temelj Kur'an wa umul kitab i majka knjige wa seb'ul mesani i sedam sličnih objasnit ćemo o čemu se radi wal Kur'anul azim i veličanstveni Kur'an nazvan je nazvana je ova sura svim ovim imenima šta znači es-seb'ul methani to uzvišenje Allah spominje u jednoj od od sura gdje kaže وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ suratul Hijr dali smo ti sedam sličnih ajeta wal Kur'an al azim i veličanstveni Kur'an. sura El Fatiha sastoji se iz sedam ajeta. Ima sedam ajeta. I nije to nikakva slučajnost. Seba sema ovat sedam nebesa. Wa min al ardi mislehun i isto toliko zemalja. Zašto broj sedam? Ništa u Kur'anu ne ima slučajno. Sve dolazi sa velikom mudrošću, znali mi nju ili ne znali. Znači može biti pomankanje kod nas sam. Sedam sličnih ajeta, sedam ajeta koji se ponavljaju i jedan drugi podržavaju. Dakle, jedan drugi podupiru podržavaju u svojim značenjima. Isto tako ova sura je nazvana imenom Ešifa, lijek da je ona lijek. Po rivajetu kojeg bilježi imam Darim od Ebu Sa'ida, od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da kaže Fatihatul kitab šifaun min kulli sum. Fatihatul kitab ili početak knjige jeste lijek od svakog otrova. I ashabi su se liječili fatihom učenjem fatihe. Ovdje govorimo o medicinskom liječenju. Mogu neki reći, kako to sada, to je nešto novo za nas. E upravo smo spomenuli na početku ove uzroke. Ko je uspostavio uzroke? Ko je stvoritelj uzroka? Allah te barake wa ta'ala. Ako kažeš da su oni mikrobi svemogući neuzubila i da oni utiču i da oni rade i da oni... To je oslajaj na te uzroke neuzubila. Ima uzroka koje mi ne znamo i zato ti je došla vjera da te pouči stvarima koje ti ne možeš znati. Ono što je metafizika, ono što je izvan fizike, što je izvan ovoga materijalnog opipljivoga, što ne možeš sa svojih pet čula da da vidiš i da osjetiš. To mi zovemo, to metafiziku kako zovemo? Zovemo gaib. Šta je gaib? U arapskom jeziku uzeto od riječi gabe je ribu. Gaiben. Šta to znači? Znači nešto što je odsutno. Do čega mi ne možemo doći, što ne možemo vidjeti, što ne možemo doći do njega svojim osjetilima. To je gaib. Za nas nevidljivo, nepoznato. I zato ćemo naći da upravo oni koji su htjeli o tome da govore, a nisu imali potpore u vahiju, u objavi, da su se razišli na mnogobrojna mišljenja upravo ti filozofi kroz istoriju čovječanstva. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono. Govorili ono što čovjek ne bi mogao ni pomisliti. Zašto? Zato što nisu imali upute vahja. Predpostavlja. Stavi svoj mozak iznad i kaže to je tako zato što ja mislim. I zato koliko je ljudi, toliko je čudi, zato je toliko i mišljenja i razilaženja i ne mogu se nikad sastati niti ujediniti u tim mišljenjima. Različita mišljenja. Vahij o tome, vahij o tome govori. I zato imamo uzroka za koje mi ne znamo šta znači. Hadisima Allahovog poslanika, ali sam sam, kaže nam se da se pokrije posuda u kojoj je hrana, na veće kad hoćemo leći. A ako nemamo čime da je pokrijemo, onda stavimo ud, neko drvo ili kašik u ovo, u ovo vrijeme, ili nešto staviš preko te posude i spomeneš Allahovo ime. To ti je. Ljudi prije nisu mogli znaš šta je danas kad su otkrili bakterije, kad su vidjeli ono što nisu prije mogli vidjeti, pa danas vidjeli elektronskim mikroskopima i tako dalje. Kažu, dobro, mi svatamo kad se pokrije posuda. To su ti uzroci, idu do te granice. Svatamo kad se pokrije posuda, neće biti izloženo tim bakterijama. Ali šta znači kad spomeneš Allahovo ime pa staviš taj prut ili kašiku ili nešto preko posude? Da će ga da će to biti zaštita toj hrani, jeste, ali ti to ne možeš znati niti dokućiti svojim ni mikroskopom, ni svojim vidom, ni svojim razumom. To moraš reći, amen nabila, vjerujem Allah. I jest tako. I jest tako. Ljudi primjećuju i da nije tako, mi znamo i vjerujem, ubjeđeni smo. Staviš čovjeku ruku na čelo i učiš mu Kur'an, kad su uzeli, izmjerili ljude, kako se mijenja i puls kako se mijenja cjelokupno ovaj krvotok kako to sve ide koje su to promjene odakle ti mučenje pa imaju tajne koje ljudi ne znaju i zato kad kažemo šifa to kažemo kao izazov savremenoj i modernoj medicini istražujte ovo je naša vjera mi se ponosimo njoj mi se ponosimo njom vi samo možete potvrditi a nikako opovrgnuti vi samo možete vjerovati a vaše nevjerovanje može proizaći iz inada ili iz vašeg neznanja. Ništa drugog nema. Dakle, lijek, isto tako imamo, jel de, hadiz gdje, i o tome ću mišala progovoriti, hadiz gdje grupa ashaba naišla pored jednoga mjesta, pa i nisu htjeli stanovnici njegovi ugostiti i a znate da musafir ima pravo da bude ugošten e, tri dana i tri noć dođe neko od stanovnika toga mjesta i reče ovaj naš prvak akrep ga je ubo ima li ko među vama da liječi i jedan ashab dođe i prouči mu suru El Fatihu kao lijek za taj otrov. Dakle, o, ovo, ovo je Allahov lijek, Allahov govor. Jer onaj koji je stvorio akrepa i stvorio otrov i dao zakon da taj otrov bude otrovan, je taj koji će poništiti taj otrov. Vi to znate danas u kompjuter, pricneš na dugme i svedeti račun. Kako je tek kod Allaha tebara kevata ala? Ne može se ni porediti. Allahu najbolji primjer pripada. Kaže ovaj hadis, kaže, pa ustade taj bolesnik kao da je odvezan iz okova. Ustade, zdrav, čitav. Dakle, lijek. Samo što su ljudi danas napustili, ljudi su danas napustili Kur'an. Stiče učenja, stiče znanja o Kur'anu, njegovih poruka, vjerovanja u Kur'an, rada po Kur'anu, liječenja Kur'anom i tako dalje, i uzeli za ove materijalne uzroke. Uzeli za ove materijalne uzroke. I vidimo da često ti materijalni uzroci koliko koriste s jedne strane, toliko štete sa, sa druge strane. Isto tako ova sura je nazvana imenom Esasul Kur'an kako se spominje u rivajetu od Ča'bija od Abdullaha ibn Abbas radijallahu radijallahu anhuma. Esasul Kur'an što znači? Temelj Kur'ana. Zašto govorimo o ovoliko o imenima Fatihe? Kakva je korist koju dobivamo iz toga? zato što se Fatiha uči u svakome u svakom namazu na svakom rekiatu ti dnevno moraš proučiti moraš proučiti Fatihu koliko puta 17 puta moraš farz u farz namazima u sunnetima plus na file plus ostalo puno više ali ono što moraš ne manje od 17 puta to je tvoja veza između tebe i Allah te kevada dala da je održiš, da, ne, da, da se ne prekini. Dakle, treba da znamo zašto je upravo to tako i zašto je to temelj i Kur'ana i temelj namaza samog. Kad se klanja namaz, kako to ima svoje značenje? Neki od prvih generacija su nazvali ovu suru El-Vakije. Šta znači El-Vakije? Uvikaje ona koja je zaštita zaštita čovjeku drugi su je nazvali el kjafije koja je dovoljna dakle ona ti je dovoljna u pogledu drugih sura a druge sura nisu dovoljne u pogledu u pogledu nje zato što ona sadrži značenja cijelokupnog Korana a ostale sure sadrže određena značenja koja ne obuhvataju cijeli, cijeli Kur'an. Mi smo rekli da se tematika Kur'ana dijeli na tri, na tri vrste. Koje su to? Kur'an govori o tri teme, temeljne. Koje su to? Prva tema jeste akida, vjerovanje. Govor, jedna trećina Kur'ana govori o vjerovanju ispravnom, čistom, izvornom vjerovanju. Druga trećina Kur'ana govori o čemu? O propisima, o fiku. Kako ćeš to vjerovanje u praksi da pokažeš kroz tvoj rad i kroz djelovanje. I treća vrsta, kazivanja o prošlim narodima. Sad praktično da vidimo. Rekli smo da se u Fatihi spominje sve što se u Kur'anu spominje. Gdje se u Fatihi spominja akida? A znate Fatihu, alhamdulillah svi. Gdje se spominja akida vjerovanje? Alhamdulillah, Rabbil Alemin. Zapravo prije toga. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, što znači u ime Allaha? Iskrenost. Učite odmah prvo, prvo što ti je najvažnije u svemu, jeste iskrenost. Bez iskrenosti nema ništa. U ime Allaha, ne u ime drugoga milostivog, samilostog, učite odmah Allahu, ko je Allah, milostiv, samilostav, svojstvo rahmeta i tako da. Hvala Allahu, elhamdulillahi rabbil alemin. Hvala Allahu. Dakle, njega da hvališ i uzdižeš i veličaš. Ko je Allah, rabbul alemin, gospodar svih svjetova. Pa kad znaš da si ti jedna karika u tim mnogobrojnim svjetovima koje i ne znaš, a on je gospodar svih svjetova Rabbul Alamin. to ti daje uz onu snagu čistog vjerovanja i čvrstog i ponos jednog mumina pa ti si Allahov znaš li šta to znači onoga koji je gospodar svih svjetova ma da staneš pred cijeli svijet pa kažeš ja sam to bujr ja sam to i zar nismo vidjeli da na svijetu ima jedan koji smije da stane, ja sam taj, svi stanu, ne smijem. Jedan čovjek, ima li toga, je se dešavalo među svijetom u istoriji? Ja šta je ne... Boje se jednog čovjeka ili dvojice ili tako dalje. Cijeli svijet, što to tako? Jačina imana, ba... ne može ništa pred njega stati. To ti je akija, to ti je vjerovanje. Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi, samilosni, Malik Yawmiddin, vladar sudnjega dana, sve to akida. Dobro. Druga, drugi dio, a to je fik, propisi fikski. Gdje ćemo naći fikske propise u Fatih? Ko će nam to reći? I ja ke nabudu. Samo tebe, Allahu, obožavamo, samo tebi i činimo. Svi ti propisi jesu ibadet Allahu sve to praktično izvršavanje ove akide. Kako će što biti? Ihdine sratan da te Allah uputi pravim putem, to jeste putem sliđenja Resula. Sratan ledine namte, ali kojima si dao svoje blagodati. To su mine ne, Allah poslanika, njegove asabi, tako dalje. Dobro, gdje su kazivanja u Fatih? O prošlim narodima. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ne putem onih koji na koje se Allah rasrdio niti putem onih koji su zaludili to istorija ali nije kako ni jedan je pravi put sve ostalo sve ostalo krivo jesmo li vidjeli kako to obuhvata Fatiha sva ta značenja koje je to čudo i koja su to značenja inshallah nešto ćemo od toga progovoriti Allah zna čovjek nije u stanju nije u mogućnosti uopšte da obuhvati značenja Kur'ana, jer to je Allahov govor. Savršeni Allah, da baraka ta'ala, govor, njegovo svojstvo, tako da mi možemo samo u jednom dijelu toga da govorimo koliko Allah, da baraka ta'ala, dadne. Sura El Fatiha. je objavljena u Mekke. kako kaže Ibn Abbas i Katade i Ebul Ali. I to je najjače mišljenje. Ima i drugih mišljenja, o tome nećemo podrobnije da govorimo. Neki kažu objavljena je i u Mekki i u Medini. Drugi kažu objavljena pola u Mekki, pola u Medini. Znači ovo je najispravnije, najjače, najjače mišljenje. Samim tim što je ovaj kuranski ajet koji smo prije citirali, gdje uzvišnji Allah kaže وَلَقَدْ أَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ Dali smo ti sedam sličnih ajeta wal Kur'an al-azim i veličanstveni Kur'an, taj ajet je objavljen u Mekki, gdje uzvišeni Allah kaže da je već objavio sebam min al-mesani, sedam sličnih ajeta. To jeste da je već objavio Fatihu. To je jedan dokaz. Drugi dokaz jeste da je namaz već naređen u u Mekki. namaz je već naređen u Mekke. Kad je namaz naređen? Na Israu ili na Mirađu? Na Mirađu. Isra je odlazak Resula, ali sad sam iz Mekke u, u Kudus, u Bejtul Makdis. El Mesjidul Aksa. A Mirađ, Isra, što znači Isra u stvari? Noćno putovanje znači Isra. A Mirađ znači uzeto od riječi arađe jaruđu. Penjati se. To je penjanje na sedmu nebo. I to je mođiza sama sama po sebi. I tu mu je uzvišeni Allah tebareke ve taala objavio pet namaza. Zapravo 50 pa je onda smanjeno na pet, manji je broj, ali je nagrada ostala od 50 namaza. Dakle, To je najjače mišljenje i stav uleme da je objavljena Fatiha u gdje u Mekki objavljena. Sama objava Fatihe u Mekki vidimo da je jedna mođiza. Zašto? Jer nam govori o el magdubi alejhim el dalin o narodima sa kojima se Resulullah alejhi sam još nije direktno susreo. A kamoli su ko bio? Dakle, nagovještava ima tih naroda. To će se tek kasnije desiti. Govori nam o suštini Islama. Znači, govori nam o konceptu ove vjere odmah na početku koji će se ostvarivati i objavljivati kroz 23 godine. Pa to da su svi ljudi i svi džini u to vrijeme se sastali ne bi bili u stanju to tako da donesu. Dakle, u stvari, Fatiha je koncept ove vjere, svega što će biti objavljeno u narednom, u narednom periodu. Rekli smo da se Fatiha sastoji od sedam, od koliko? Od sedam ajeta. Islamski učenjaci imaju dva mišljenja u pogledu toga. Slažu se da je sedam ajeta sura El Fatiha, ali postavljaju jedno pitanje da li je Fatiha sastavni dio da li je Fatiha sastavni dio da li je Bismillah fa, sastavni dio Fatiha ili nije i potom tome neki uče Bismillu na glas dok drugi uče Bismillu u sebi Ono što je zapamćeno od četvorice pravedni halifa, Ebu Bekra, Omera, Osmana i Alije, jeste da su učili bismillu u namazu u sebi. Da su učili bismillu u namazu u sebi. Oni koji ubrajaju Fatihu u ajet Fatihe, sastavni dio Fatihe, samim tim prelaze na kuranskom ajetu sirata alladhina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim wala dallin to čini jednim ajetom dakle jedni čini to jednim ajetom klapaju da je to jedan ajet jer su već ubrojali fatihu u u bismillu u prvi ajet fatihe znači oni koji je nisu ubrojali u prvi ajet fatihe staju na tome mjestu i uče صراط الذين انعمت عليهم استنوتو غير المغضوب عليهم ولا الضالين drugi ajet ili sedmi ayat u ovoj suri razumili ste ovo kakva je razlika između ovoga i onoga razlika je u tome što je Allahu poslanik ali sam sam stajao prilikom svoga učenja na svakome ajetu pa to ima svoju praktičnu dakle stranu da će stati na tome ajetu gdje smatraju da je kraj završetak ajeta. Dakle, Fatiha ima sedam, sedam ajeta bez razilaženja. Što se tiče hadisa koji su navedeni u pogledu vrijednosti i važnosti ove sure oni su mnogobrojni. Kao što smo spomenuli, mnogobrojna imena sure El Fatiha, koja nam ukazuju na njenu važnost i vrijednost. Ono što ima puno imena, šta to znači? Na šta to ukazuje? To ukazuje na vrijednost nečega. Allah te baraka vada, koliko ima imena? 99 imena koliko je nama poznato. A ima i više od toga. Dakle, ukazuje na važnost, na vrijednost, tako dalje. Kur'an i Kerim, Allahova knjiga, ima veliki broj imena, što ukazuje na njegovu važnost i vrijednost, i tako dalje. Allaho poslanik, ali sad sam kako bilježi imam El Buhari i drugi, jednom prilikom zatekao je Ebu Sa'ida, radijallahu anhu u, da klanja u namazu pa ga je pozvao a ovaj mu se nije odazvao ovaj ashab mu se nije odazvao nastavio je klanjat namaz dok nije završio namaz pa je došao Allahovom poslaniku ali sam sam pa mu reče Allahu poslanik ali sad salam ma mena'ake en en te'tijeni. šta te je spriječilo da mi dođeš A ovaj reče, ja Rasulallah, inni kuntu usalli, ja sam klanjao, lao poznanič. Kale, elem je kulillahu ta'ala, zar Allah nije rekao, ja ijuhalladina amanu, ovi koji vjerujete, iste džibu lillahi vale rasul. Odazovite se Allahu i njegovom rasulu i da da'akum lima juhikum. Kada vas pozovu u ono u čemu je vaš život. Što znači ako te Allah poslanik selam pozove u namazima da mu se odazoveš. Ima da mu se odazoveš. Ali je radijallahu anhu. Daje mu Resulullah ali sato selam barjak muslimana u bitci na kojoj bitci? Na Hajberu. A prije toga kaže sutra ću dati barjak muslimane, bajrak onome, muslimana onome koji voli Allaha i kojeg Allah voli. Pa misle ashabi koji je to? Pa je dao Ali radi Allah. I reče mu, idi i ne okreći se. I krenu Ali radi Allahu anhu, a zatim mu nešto naumpade, da pita Resula alaih zato I zastade i ne okrenu se nego stojeći onako kaže Allahu poslaniće. Govori sa Resulom ali sa celom, ali se ne okreće. Dosljednost u primjeni ševijetskih propisa. Danas bi rekli, gledaj ga kako primitivno svata vjeru i tako dalje. Vjera je da vjeruješ i postupaš, znao ti razlog ili ne znao nećete navesti na zlo, nećete navesti na štetu, nećete navesti na nešto zbog čega ćeš biti pokuđen nikada kod onoga ko valja. Dakle, od, što se nisi odazvao, kaže, tako Allah postaje, bio sam u navazu. Znači, trebao se i tad odazvat. Zatim kaže, le u ali menneke a'zame suratim fil Kur'an. Nauči ću te najvećoj, ovdje se ne misli najvećoj po dužini suri, najmnogobrojnijoj po ajetima, nego najvećoj kod Allaha tabaraka vada po vrijednosti. Suri u Kur'anu, kable en tahruđa minal mesčid, prije nego što izađeš iz mesčida. Kale fe ehade bi jedi, فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت فما يوزارك قد يهتيه دا إذا جيز مسجد ريكا وسم يا رسول الله إنك قلت لو علمنك عظم سورة في القرآن الله بوصى إنك ريكا وزاش من أوجتي ما يفريدني سورة القرآن أقول لك نعم الحمد لله رب العالمين خوشو توي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني توي السيدة مصليشني آية والقرآن القرآن Alladhi utitu الذي أوتيت والقرآن الذي أوتيت القرآن كوي ميدات dakle to je najvrijednija, najveća po značaju kod Allaha tabaraka wa ta'ala sura u Kur'ani Kerimu. U drugom rivajtu kaže se da je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovo drugom jednog ashabu Ubay ibn Ka'bu radijallahu anhu. U muslimovoj zbirci hadisa se spominje da je Allaho poslanik sallahu sallam kad je jednom prilikom kod njega bio melek Džibril da je čuo da je čuo jedan zvuk koji sliči škripi vrata ko što bi se vrata otvarala iznad sebe pa melek Džibril podiže svoj pogled prema nebu. A znamo da je Melek Džibril pokazao se Resulu sallallahu sallam dva puta u svom pravom liku i obliku. A ostalo da je dolazio Resulu sallallahu sallam u liku čovjeka. Neobičnog čovjeka. Kako neobičnog? lijepog čovjeka u bijeloj odjeći, a nije ga niko poznavao da je iz blizine, znači mora se uprašati putem i tako dalje. Dakle, bio je kod njega Melek Džibril i začuo se ovaj zvuk, pa reče, Hada babun kad futiha mine sema, reče Melek Džibril, ovo su vrata otvorena na nebu. Ma futiha kat, nikada prije nisu otvorena. Kale, pa reče. Fe nezele minhu melekun fe eten nebije sallallahu alaihi sallam. Pa reče. Ovaj ravija, pa je sišao melek Allahovog posla, Allahovom poslaniku alaihi sallam i reče mu Ebšir binu rejni kad utiteha ebšir binurejni kad utitehuma, lem ju'tihima nebijun kablek. Obraduj se dvijema svjetlima koja su ti data, koja nisu data ni jednom vjerovjesniku prije tebe. Fatihatul kitab, to je Fatihatul kitab, wa khawatimu suratil bekare i završetak sure El Beqari. Lillahi ma fi samavati wa ma fi l'ard. Lem takra harfen min huma illa utitehu. Nijedan harf koji proučiš iz njih ovaj ne može biti da ti nije dat. Dakle, svet je to Allah dao kao posebnost jednu koja nije data drugom vjerovjesniku mimo, mimo tebe. I ovo nam ukazuje na veliku vrijednost i važnost sure El Fatihe. Zatim hadis u kome Resulullah sallallahu alaihi ve sellem od Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže Men salla salaten ko klanja namaz lem jakra fiha ummel Kur'an i ne prouči u njemu ummul Kur'an to jeste majku knjige to jeste Fatihu fehije hidađ taj namaz je hidađ. To je ponovio tri puta, gajra tamam. što znači to? To znači nepotpun namaz. Tri puta je to ponovio. Dakle, taj namaz je nepotpun onome ko, prou, ko klanja ga, a ne prouči fatihu u njemu. Ovaj rivajet prenosi imam muslim. I zatim smo došli kod hadisa koji je isto u sahih zbirci u muslimu koji nam opisuje i govori o suštini fatih i kod ovog hadisa inšal trebali bismo malo više da se da se zadržimo o čemu se radi to je rivajet gdje kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem yekulu Allahu ta'ala kaže uzvišeni Allah Qasemtu salate bejni wa bejna abdi nisfejn Podijelio sam namaz između sebe i moga roba, kaže Allah tebareke wa ta'ala, na dva dijela. Ovdje se pod namazom podrazumijeva šta? Fatiha. u Kur'anskom ajetu se kaže wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna zalika sabila i nemoj sa svojim učenjem ovdje je salat isto tako došlo u značenju učenje i nemoj svoje učenje da dižeš glas njime niti da ga skroz puštaš wabtaghi bayna zalika sabila nego između toga traži sredinu kod učenja Allahovih ajeta. A s druge strane isto tako spominje se u kuranskom ajetu da se Kur'an odnosi i na namaz. Dakle, jedno može drugo zamjenjivati. To je u kuranskom ajetu suri Al-Isra wa Kur'an al-Fajr inna Kur'an al-Fajri kane mešhuda. Ovdje Kur'anul Fejr znači Salatul Fejr, namaz sabaski. Zaista je namaz sabaski, kane mešhuda. Njemu se prisustvuje. Ko prisustvuje njemu? Meleki. Noćni i danski, tada se smjenjuju. Na ikindi i na i na sabahu. Smjenjuju se danski i noćni melek kada su prisutni tim tim namazima. Dakle, u ovome ajtu se spominje Kur'an kao namaz, a u drugom ajtu se spominje namaz kao kao učenje. Dakle, jedno drugo može stajati jedno na mjesto drugoga. Dakle, Allah te baraka ta'ala u ovome hadisu kaže u hadisi kuciju, podijelio sam namaz, to jeste fatihu, učenje, na dva dijela, između mene i moga roba. Ovdje spominje učenje odnosi se spomenuto učenje na fatihu, što znači da je temelj učenja u namazu šta? Da je temelj učenja u namazu upravo upravo fatiha. Nisfu hali wa nisfu hali abdi. Pola je moje, a pola je moga roba. Wa li abdi ma se'el, a mome robu pripada ono što bude traži. Fa iza kale l'abdu, pa kada kaže rob, Kad kažemo rob, to znači Allahov te baraka wa ta'ala, rob Allahu služi, Allahu je u pokornosti i to je počasni naziv jednom mominu. Ne daj Bože biti ljudski rob, šeitanov rob, bilo čiji rob, rob svojih strasti, položaja, samo Allahov, to je čast i počasni snaga. Kad kaže Allahov rob, Elhamdulillahi rabbil alemi, u namazu, kad kažeš Allahu ekber, i proučiš ko što je Resulullah, ali sad sam učio, nakon nakon tekbira Allahu Ekber, Subhanak Allahuma bihamdika wa tabarak esmuka wa ta'ala jedduka wa la ilaha gajruk. Nakon toga kad počneš učit fatihu i kada proučiš Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Allah kaže Hamideni abdi, hvali me moj rob. Znaš li ti šta to znači? Fezkuruni jezkurkum, sjetite me se, ja ću se vas sjetiti. Zapravo Allah te baraka ta nikad i ne zaboravlja. Ali sjećanje Allahovo znači spomen. Spomenite me, ja ću vas spomenuti. Vaškuru li, zahvaljujte mi. Vala tekfura, nemojte biti nezahvalni. Pazi, u namazu kad kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže, vo istina. Hadis je sahih u muslimu. Allah kaže, hvali me moj rob. Ali kad kažeš Alhamdulillah, Rabbil Alim, Jer Rahman, Rahim, Maliki, Umidin, ne znaš šta učiš, ne znaš. Nisi prisutan. Samo si nešto od namaza učinio i donio. A šta to? Formu samo. Suštinu nis. Nek znate da u namazu imaju dva čina koja su najčasnija. Jedan čin se ogleda u dijelima a drugi čin se ogleda u u riječima. Najčasnije od riječi jeste učenje, a najčasnije od učenja jeste fatiha. Najčasnije od dijela jeste seđda Allahu te baraka wa ta'ala. Prije fatihe učiš subhaneke Allahuma bihamdika wa tabaraka esmuka wa ta'ala jedduka wa la ilaha ila gajruka. To je kao uvod. A nakon seđde učiš Šta? etahijatu i salavate, kao, to ti je kao završnica izlaska iz, iz namaza. I ovo dvoje je, ovo dvoje je usko povezano. I dijela i, i učenje, i suština. I zato vidjet ćemo da je suština fatihe i jake nabudu, ili srž fatihe i jake nabudu i jake nestajim. A to se sastoji od dvoga. I Iake nabudu ibadet Allahu, to je ta sežda. I sva pokorna dijela. Wa iake nesta in, a na tebe, od tebe pomoć tražimo, to je te na Allah, razmišljanje o Allahu. Od srca da, da osjećaš i da si prisutan u tome svome, u tome svome namazu. Kad kažeš Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kaže Allah Hamidani Abdi moj rob me hvali. Wa iza kale Ar-Rahman Ar-Rahim, kad kaže Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivom samilosnom, kale Allah, kaže Allah, esna alejje abdi, pohvalu mi upućuje moj rob. Iz ovoga vidimo, ukazuje nam ovaj hadis na veličinu Allaha tebareke ve taala pored njegove milosti, da sa svakim robom razgovara, kao što će razgovarat na sudnjem danu, da neće između tebe i Allaha biti prevodioc direktno. Tako ovdje. Pored toga što ovo ukazuje na Allahovu neizmjernu milost i samilost prema svome robu, ukazuje na veličinu Allaha te bareke ve taala koliko ih sada u ovom času hiljada i miliona klanja i svakome a to je istina Allah te bareke ve taala odgovori ovo kako e to je ono kako što se Allah te bareke ve taala ni u čemu ne može porediti sa svojim stvorenjima niti njegova stvorenja sa njim kod nas ako slušaš jednog Ne možeš slušati drugog, a kamoli desetoricu u isto vrijeme. Kod Allah te bareke ve taala nema zaprika u sluhu, u vidu, u govoru, u bilo čemu u njegovim savršenim imenima i svojstvima. Čuje tebe i čuje milione drugih i ništa ga to jedno ne sprečava od ostalog. I zato islamska ulema kaže u primjeru vidi crnoga mrava u crnoj noći na crnom kamenu. Nema za njega nepoznatog, nema za njega, nema za njega nevidljivog, nema za njega nemogućeg. Što jedan pjesnik opisuje i kaže, i kaže, vidi u, vidi u tkivima mrava, vidi kretanje njegovo i vidi njegove kosti i sve vidi o njemu. Onaj koji ga stvorio. Pa se ne zna šta je veće čudo kad mi gledamo pogledu Allahovog stvaranja. Je li najveća njegova stvorenja ili najmanja stvorenja? Je li najveća ili najmanja njegova stvorenja? Pa zatim kaže Maliki je umidin, kad čovjek kaže Maliki je umidin, vladaru sudnjega dana. Allah kaže me džeden je abdi, slavi me moj rob. Wa iza kale ijake na'budu wa ijake nestajin. A kad čovjek kaže samo tebe Allahu obožavam, samo tebi ibadet činim. Wa ijake nestajin. I samo od tebe pomoć tražimo, kaže Allah, Hadihi l'ajetu bejni wa bejne abdi. Ovo je između mene i moga roba. To jeste, to je taj ugovor la ilaha illallah. li abdi ma sa'al, I mome robu pripada ono što traži. Nakon toga dolazi dova. Ovo je sve uvod u dovu. I ovo nam ukazuje na edeb, na način kako se dova Allahu upućuje. Ne kaže se daj mi odma, nego Allahu uzvišeni, ti koji si snažan i moćan, koji sve vidiš i znaš, pohvališ ga, veličaš ga i tako dalje, onim čime je on dostojan, a nakon toga tražiš. To je edeb u dovi, način u dovi. I drugo, kojim pravom ti tražiš? Kojim pravom? U ovom je slučaju nakon pohvali Allahu te bareke taala pravom šehadeta la ilaha illallah. Time što si preuzeo ovaj ugovor na sebe. La ilaha illallah. Što si Allahu te bareke taala rob. Kaže Allah, to je ono što je između mene i moga roba. To je i jake navode, o jake, o jake nestajim. Voli abdi masel, i mome robu pripada ono što traži. Šta nakon toga čovjek uči, uči, uputi nas, ihdi nas sratal mustajim. Uputi nas pravim putem. Nije rečeno uputi nas pravim putem u namazu, ili pravim putem u zekatu, ili pravim putem u postu, ili u hađu, ili u traženju znanja, u sadaki, u bilo kojem dobrome dijelu. Nego pravim putem u svemu. Ovdje nije rečeno u čemu pravim putem, nego u svemu da bi obuhvatilo sve na što se na što se odnosi siratal ladina namta alehim putem onih ma si dao svoje blagodati gairil magdubi alehim wala dalin ne putem onih al magdubi alehim na koje se rasrdio wala dalin niti onih koji su niti onih koji su zalutali i Allah na kraju kaže hada li abdi ovo pripada mome robu vali abdi ma se'el i mome robu dajem ono što traži Dakle, dova takvoga je Kabul, koji ima kod sebe šahadet i jake nabudu i jake nestajim. La ilaha ila Allah. Koji je prisutan u svome namazu, zna suštinu ovoga učenja. I zato Islam nikad nije bio forma bez suštine. I zato namaz preporađa čovjeka. Pitali su bili, a išu radijallahu anha. Šta je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio kad je bio kod kuće? Šta je radio kod svoje kuće? A ona odgovara: "Kane fi mihnet yakunu fi mihnati ahlihi." Bio je u kućnim poslovima. Kućnim poslovima. znači šta su kućni poslovi? Nešto uradi po kući, pomogne svojoj porodici. Hatta iza uqimati salah, dok nije došlo vrijeme namazu, har tawadda Vahaređe ila sara. Uzeo je abdest i izašao da klanja. Odazivanje Allahovom te barek wa ta'ala pozivu. Inša Allah nastavit ćemo sa kazivanjem vrijednostima sure El Fatihi i njenim značenjima da Allah te barek wa ta'ala da dadne da se ukoristimo ovim i da nam ovo bude dokazom nama, a ne protiv nas i da nam poveća naš iman, da nas učvrsti na pravom putu i da nas pomogne. Subhanak Allahumma bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamda